mu kubaka kino gihugu cacu biciye mu kiganiro cyacu ari cyo cyanyu karadiridimba na kana kaji wabo uno musi rero muti tugaruka kuki uno musi tugaruka kumure ku buzima uno musi umurundi abaye mbe ubuzima uko buri uko umurundi abubayemwo bwo bumeze gute ni mu gihe ibi na biriya tubona biguma byunyuka na cyane cyane aho twavuga nk'ibura ry'amafaranga mva mvamakungu bita redevize euh, turabona ibiciro nk'inegwa mu barundi nabyo ni biguma bizimba uko bukeye uko bwije tukibaza duti mbe uno munsi umurundi yaba agiye kubaho gute ni igikico kuko kugira abarundi bave muri kano gashomeri barimwo intererano y'umwe n'uwundi niyihe kugira koko ibintu bije ku murongo tukaba turi kumwe n'umutumire nibutse ko kino kiganiro cyagenewe mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu muratwakora kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana na gatatu cyangwa ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi nuko murashobora kudutora no kuri whatsapp call ariyo tandatu rimwe ubusa na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ni ukuvuga ko izo zibiri zose bita mobile zose mudushobora no kudutora kuri whatsapp reka rero tugaruke hano muri studio Gabriel eh, Rufiri mwebwe murongo wishirahamwe eh, gishinze kugwanya abajya ibiturire mbega murabye uno ubuzima abantu bariko barabamwo haraho bisa bisaniye nibiturire eh, ubwo ni uburenganzira umuntu afise uwo ari we wese ahari agomba kurunga uburenganzira bwo kurunga icyo afungura kuronka ingene yivuza kuronka ingene yiyunguruza kuronka ehm, n'ahake k'umusaya mm-hmm. ibyo ni bimwe mu bintu byinshi ibyo rero iyo bitahari haba hari ikibazo mugabo nagira mpere ku nkuru nziza kameme mm-hmm. inkuru nziza nagira mpere ko nuko mu minsi iheze muribuka twe twaragize ikiganiro eh, itariki ndibaza cumi n'icyenda eh, z'ukwezi kw'icumi na rimwe mm-hmm. eh, aho Eh, dufate ikire cy'umugishaza mhm. cyari kigeze ku bihumbi mirongo itatu mm. eh, ubu bwaramanutse cyane ku buryo hariho hamwe usanga ikiro kigwa ibihumbi bitanu mbere hari n'uwa tubwiye yuko hari naho bugeze ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mhm. hariho ntibwari bwere eh, icyo niba ko tukigaruka ko mhm. hanyuma hariho ibiraya Eh, jyewe naronsa amakuru by'ukuri kandi yo eh, yuko ibiraya eh, amatohoza k'ijya gihe duca mhm, dusubira mu mhm. ejo guhera ejo ku wa mbere dusubira tugire twari twafatiye ku bintu na bine turabe mu by'ukuri ingene byifashe mugabe icyo ndi icyo nzi neza cyo kitarashobora kumanuka ni ibintu biva mu mahanga kubera mm. ikibazo cy'amadovize iyo ni muvuga ko ari inkuru nziza ibyo ni inkuru nziza mwohera ko mm. ariko rero hari ibintu bitatu nyamukuru hariho ibijyanye no kwiyunguruza ni ukuvuga ibitoro ibijyanye no kwivuza imiti n'ibi byankenerwa mu buzima busanzwe uno munsi biboneka yuko umunyagihugu kugira bishikire biriko bigorana ibyo ibyo muvuga n’ukuri eh, niho rero twebwe tukunda dufate dufate nk'ikintu cyo kwiyunguruza mhm. murabona kwiyunguruza ni ibintu bishaka kuri bitatu mm. icya mbere eh, ni ibitoro mhm. icya kabiri kugira ngo kwiyunguruza ni amamodoka burya mhm. n'igihe ibitoro byari bihari burya hariho hari ikibazo cy'amamodoka mm. kubera eh, abantu baguma baba benshi mbwa imodoka nazo zikazimba nta bantu rero bemera kugura amabisi mashasha hakaba rero n'icya gatatu amabarabara hariho umuntu avuga ati jewe hakongura imodoka nshasha iza kucifa umwanya mutoya nshiramo amafaranga ma miliyoni urumva nka bisi nshasha sinibaza ko iri munsi y'ama miliyoni amajana 5 amajana 5 mm. amajana 3 amajana 4 urumva n'urupango rero agacha prefera kugura imaze gukora imaze gukora mm. zanzisha zipfa bigaca bibibazo rero igisita cyo gutwara abantu n'ibintu tube turetse gusa nje kibazo cy'igitoro cy'agisongera isibe ni gisata kigomba gusuzumwa kikigwa neza njyewe nama ariko ndavuga burya nk'ubushinjani bwo gutwara abantu n'ibintu eh, mbere turi tuvuga n'ubushinjani bwo gutwara abantu n'ibintu njyewe si mbona ukungene umukuru w'igihugu asaragara usanga eh, ari warakore ari uraba amasoroti mediyatika agira hmm. n'ibyo avuga mu bisanzwe bijya bintu ntibyumvikana hari ubushikiranganje bubishinzwe zabo mhm. ubabwiye uti dufata nk'akaroro nk'amasoko akorerwe ku mugaragaro urabona yuko hari abantu bashobora kuraba igitsure mm. kubera urabona ko ugomba kubakura amata mu kanwa mugabo kubesha nta gihugu na kimwe ku isi njyewe nabwo cyateye imbere kitakoresha abahinga ntikibaho icyo gihugu njyewe mhm. ntabyo ndigera mbona abahinga nicyo gituma ibi bintu byo kwigisha urwaruka kwigisha abana ba bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo hashobore kuba reforme yihuta iyi reforme profonde dore dikasiyo nasiyonari mudongo mu bintu by'indero kugira ngo kuko igihugu itagira incabwenge mhm. urabona n'izibonetse cyazigira mu mahanga mhm. mugabo eh, nibaza yuko ari ibintu byinshi bigomba gukogwa nk'ubu tubona bashyize imbere igisata cy'uburimyi eh, nk'ubu ariko ndavuga ibintu bimeze neza ibintu bisubiye baca baja ku kivi by'amafaranga bavuga cyuko hari abantu bafise amafaranga ari mu ntuze mu bisanzwe ama service technique ubucazira yuko hari umuntu bagomba guca biyumvira ukungene amafaranga y'amarundi n'amadovize bakanariza mu babanki mm. urumva ama service ariko bavuga ko atayo bakanariza yadahari ayahe ayo madevize ayo madevize ndakubwiza ukuri warumvise hmm. yuko ibice 80 kwijana by'ibintu biva mu mahanga mm. amafaranga atava ayo mafaranga atava mu mabanke ava mu ntuzenye ava ari ekonomi paralele mhm. eh? mirongo ibiri ku ijana yonyine niyo ava mu mabanki urumva ari kuvuga yuko ekonomi burundeze iriko itunganywa hirya hirya inyuma y'ibanki nkuru inyuma y'ibanki nkuru mm. ibanki nkuru ntize amafaranga yava ava n'iyo senerefu ah, senerefu ni seri nasiyonari de renseignement finance mm-hmm. iyo oyi ifise uburenganzira bwo kumenya origine risite ni ukuvuga inkomoka y'amafaranga yose akora mu gihugu yava mm-hmm. kandi itegeko kandi ibyo biri ku isi yose ntibiri mu Burundi gusa none habuze iki nicyo gituma mvuga ni ubushikiranganje bubijejwe n'amaserivisi yandi abijejwe agomba gukora akazi kabo niba dutume ko twese tutanga ibyiyumviro mm. nuko niba dutume ko mm. mugabo ntibasubire kuremereza urwego rw'igihugu rwo hejuru bo bamaze gutangira umuriro hagiye babihinze mm. uno munsi turi turabona umengo ikibazo cyo kuyunguruza reka ko cyane kuko gisa nk'umengo kiri kiratera ikibazo hano mu gisagara cya bujumbura reka no hagati no hagati mu gihugu kare twabona ibitaro biboneka iby'amagendo nabyo biboneka ariko uno munsi ngo bido bigenze ku bihumbi amajana biva kuki bino bintu none gaburiyeri bajya batunganya ivyo bafise mm. bajya ntibashobora gutunganya bajya amadovize si bayiha ibyo mm. tubyumvikana bajya ntibiha amadovize bajya bagira komerisiyarizasiyo na byone twe twarabivuze mu bisanzwe bajya bajije ku gice bita regirasiyo ntibajije kuza kudandaza no kurangura ibintu mm. by'ibitoro mu bisanzwe s'akazi kabo mugabo barashobora gufasha gutanga ibyabasoko bakagira ibyo birashoboka kugira ngo kuko leta bavuga mu gifaransa ko leta fefere leta si ikora leta irakoresha hanyuma ubwo igakurikirana ko amategeko yashyizeho ariko arajya mu ngiro rero mu ncamake ibibazo bitatu jewe mbona urumva navuze ko ibintu ibintu bijanye n'umwimbu ibyo urumva hari ibintu byo mu gihugu hakaba n'ibintu biva hanze mm. ubu ikibazo kihari icyo ni ukwita leadership mhm. ni ukuvuga ubushirangaje busanzwe burimwo jewe mbona ko mu by'ukuri leadership zabo zifite ikibazo mm. mbona yuko badata eh, mu bisanzwe nk'ubigenda bigenda mu bisanzwe kuri produit ariyo yose barategekanyije ibintu bita produit strategique mm-hmm. reka tu inzira zimwe mu madovize twe turazizi nakubwiye ivyo nibazo vya leadership n'ivyo ndavuga ibiba y'uburongozi nyabwo mm. eh, mugabo nubundi ndabisubiyemo burya ikintu bita portefeuille ministerielle ni ikintu gikomeye mhm. rombusumani seti ifise oh, bije yayo kuko nibo bajejwe kugira icyo ni ukwita amasitrategi hmm. hanyuma hariya hejuru mu kirere nko muri perezidanse nakubwiye ko batanga intumbero gusa hmm. umwe baravuga ati jewe nipfuza ikibazo sinkeneye kucumvara gatoya nibo baca abanyene babigenza abandi bagaca babikora eh. ariko tugarutse kuri iki nyene cyo kwiyunguruza mu ntunge gatoya eh. gatoya Eh, mu kiganiro umukuru w'igihugu yatanze ku banyagihugu mbere n'abamenyesha amakuru mu mpera kandi z'umwaka twarabonye umengo hariho abantu baba bafise ishaka ryo kuzana ibyo bitoro ni byo gushira amahera mu bitoro mbe habuze iki kugira kugira kugira habe abantu bazana imitahe baza twagiye turabyumva kenshi ni iki kibuze kugira ujya n'umwe Karorero reka ko mpamvu tuvuga amazina n'akarorero oh. mugabo ni igiki kibuze kugira habe abandi bantu ko wumva hariho abantu bafite ishaka ryo kuza kuzana imitahe muri kino gisata ndabisubiye haheze umwaka n'inusu mvuze ibyo bari kuvuga mm. ngo hango nakango araje ngo tuzaze gitoro mu ngo ngo ngo mu mafaranga y'amarundi ikibazo sabazana igitoro mm. ikibazo nakubwiye tufise ibibazo bitatu nyamukuru ikibazo ca mbere nakubwiye ko ari ikibazo cy'abo bantu baje mu bibanza batabanje kwiyumvira ku kintu bita leadership mm. innovation creativity kuzana ibintu bishasha mu ntuze muri portefeuille ubugiyemo icyo ni mbere kigira kabiri gihambaye n'amadovize mm. ibyo rero amadovize nayo ntiyizana inzira avamo zirazwi nabikubwiye nuko ikintu nzenya ikiganiro mu bubirigi mm. twagize mu kwezi ku icumi ku mwaka uheze mm. twarakoranije abarundi batari bake hanyuma kandi eh, hari umuntu haraba n'abandi babagwanije banashinzwe urumva iyo uri kurakora rero ikintu urakugwanya ntuburi kurakora niko bimeze Eh, baratugwanije mugabo twa inama yarabaye kandi mwarabibonye mwese mwarabiko haje abantu benshi bavuze yuko mwazanye akagwi k'abantu bake oya oh, ivyo none ko biri erega biri biri kuri YouTube uragenda urabe mm. uraraba bari bahari n'abari eh, mm. nitwazanye abantu bake eh, kuko objectif twari dukeneye twarayishikiriye mm. twari dukeneye ko barundi bumva abarundi barashobora kuzana bazana 100 miliyo amafaranga za kino gihugu mugatari atari kanarize 100 miliyo dolari ku mwaka mm. ava muri diaspora numuntu wo muri justice pe Eh, n'ibintu z'enyari rya diaspora eh, umuambasaderi n'abandi batugiriye icigwa yo nasumba ngaho hakaba rero n'abajya bita ba mukerarugendo returisite mm, mm. izo ni inzira rero nyinshi urumva z'ama icyo mugabe izo nzira zose nkunda zidondaguye zifise ibyo bita amapureyarabure mm. intanga zifise ibintu leta igomba gukora kugira ngo amafaranga ashobore kuza eh, dufatiye hari byakozwe ibyo bose izo nzira zose n'ibyo byo gushora hanze mm. baravuga hariho nk'ibintu udashobora gushora hanze bebeni idakoze neza ikitwa biro burure de normalisation mm-hmm. rero mu ncamake birashoboka urumva birashoboka mugabo bisaba yuko ababijejwe kumwe nahera ko cha leadership byuko bagomba gukora ibintu bagomba gukora nyene mugabo kandi bobo kuko navuze ko leta fefere bobo washaka ntibabikora bakoresha abahinga mm. bakoresha abahinga gusa hanyuma ari politiki bagatanga bagacafata intumbero mm. je narabivuze mu majambo yumvikana igihe nyene cyo mukuru gwe ariko aragirisha ikiganiro kuri shepherds mm. eh, skepers igihe bari kubagisha eh, mu mpera z'umwaka mu mpera z'umwaka Rovense desa naravuze nti bigenda gute nk'ubu uya ko navuze nti ngene bigenda abahinga barakorana bagatanga nk'ibintu bita amahipoteze nk'irwo munani mm. urumva ibyo bita amahipoteze hanyuma abapolitike bagaca bafata ipoteze imwe mu izo eh, umunani bakaca bayisigura arabahinga barasigurizo bafashe nicyo bafashe bakagira n'ibyo bita amaprobabilite hanyuma bagaca babibwira bagaca bihereza eh, abapolitike politike nabo bavuga bati dufashe ingingi kubera imvi nini mbwa ntitugume tubona ibintu by'akanywaba bo kubera abantu bafise mwinyungu kanaka mm, hari utwandikiye ari hanze yitwa Pacifique ati wene uko abona inyishu ya hafi ngo leta yari ikwiye guhindura ingingo yafashwe n'umushikiranganje wa mbere yo guhagarika amabajaji n'amapikipiki ngo zigasubira gukora kugira bisahirize muri icyo gisata ca transport ata isansi iboneka mhm. nta isansi ihari reka twuguru imirongo barashobora kutwakura mwebwe barundi muri hanze cyane cyane eh, mutubwire namwe uruhara rwanyu experience cyo kogwa kugira koko bino biri ko biraba hano mu gihugu cyane cyane ku bijyanye no kwiyunguruza n'ibindi by'ubuzima bibandanye biba ariko Gabriel tugarutse kumbure eh, imirongo twayiguruye uruhara rwa diaspora nago go baruruhe ibyo nibyo biboneka kandi si burundi gusa si bujumbura gusa mm. nufate bujumbura gusa no mu gihugu hagati no mu rundi abayeho gute mu bisanzwe oya birumvikana ko afise ikibazo ku bintu bijanye n'ivyo kwiyunguruza mm. hari uri ku murongo alo alo oui alo namahoro namahoro yego namahoro mm, ninda twakwiye muherereye hehe oh ni Zenon Ndayisenga ndi Pretoria muri Afrika y'Epfo eh Zenon Ndayisenga sangwe kaze ramutsa Gabriel turi kumwe hano Eh, murakoze cyane hanyuma ndaramukije n'umutumire ndabaramukije nanjye kandi abifurije umwaka mwiza uzabera umwaka muhire umwaka w'umugisha murakoze hmm. yego umwaka mwiza kuri twese kandi namwe mwakoze cyane kubona mwigoye mugashika hmm. eh, kuduha umuco ku bintu bimwe bimwe ndazi hmm. neza ko umwanya mufise ari muke tuba tubakeneye ego sinzera ko mwumva ijambo cyangwa yuko akanya ni rwawe zeno murakoze cyane oke mm. murakoze eh, jewe ikigadiro nagikurikiye kuva mu ntango mm, eh, nibaza yuko ah, icyo nagomba kubanza kugaruka ko mhm. hari ikintu umutumire yavuze yuko eh, uburundi kugira ngo bushobore gukemura leta y'uburundi kugira ngo ishobore gukemura zimwe mu ngorane isanzwe ifise yuko Eh, leta itegerezwa gukonfirita abahinga mhm. so incabwenge mm. eh, biragaragara yuko ibintu bimwe bimwe bikorwa mu bundi usanga eh, ubikirya nino usanga ata bigeze bakonfirita mm. oro ibi bihugu byose wumva bitunze ufatiye no ngaha turi cyangwa rwose tazwi n'ahandi usanga kugira ngo iyi leta ifate ingingo y'ikintu runaka ibanza gukonfirita abahinga bo muri icyo kintu mm. hanyuma Eh, abahinga batandukanye nk'uko umutumire yabivuze bagatanga eh, imbono hanyuma leta igahitamwo eh, imbono imwe ihuriranye n'iyo nkungure ibona yoborohereza hmm. ariko turacyari inyuma cyane mhm. ntiraba nk'abarundi novuga bari hanze dufate nk'abo muri akademi ni benshi ni benshi hmm. bakiri hanze ntiboroherezwa urabye ibisabwa kugira ngo umuntu atashe i burundi ashikire kuba umuprofesa usanga ari ibintu byinshi bamusaba eh, surtout ugasanga twatari nk'abajene ehm, baca babasaba yuko baba bafite experience yo gukora or hari usanga afise de publication ugasanga nta ntuze nta nta experience yo gukora ntayafise kuko eh, hanze aba yisumamwo urazi gukorera hanze biba bigoye mugabo bamusubije iwabo ugasanga by'ukuri uwo muntu yogira icyo afashije ku rwego rwo hejuru mhm. aho ni mu gisata cya edikasi tugiye nko mu eh, mu bindi bisata yavuze ibijyanye n'ubutunzi nyezina mhm. y'uko amahera ava hanze eh, ibice mirongo ibiri gusa y'uko aribyo banki yoba ishobora eh, kuba ikontorora ibindi bice mirongo umunani y'uko bizana mu nzira z'ibinwabi hari inzira nyinshi leta ishobora guhagarika ibyo bintu kuko ata ekonomi itari sitabure yafekita ayandi madomene yose mm. mu gihe ekonomi yoba sitabure nicyo kibazo cy'amadovize coba munsi kuko amadovize ntashobora n'ubundi kuza ekonomi itari sitabure donc mm. kuba dentuze ibyigwa by'ukuntu bostabiriza ekonomi mm-hmm. hanyuma kuyistabiriza naho murazi yuko bisaba yuko umuntu bisaba yuko leta yisakirifya bamwe mu bakozi bayo gusa kirisya abakozi bamwe mu bakozi bayo bisigura iki bisigura ko barya bajya basaba ibiturire no gukuramwo bajya badakora amasaha bateza gukora no gukuramwo hmm. hariho ibintu byinshi leta itegereza bavuga ngo ni uguhumiriza medari nibaza yuko eh, ntiturabe konsekanse turabe mhm. umuzi w'ikibazo mhm. nitwaze turaraba ngo eh, kwiyunguruza igitoro cya duze tuza gusanga turi ko twiga eh, ikibazo nk'umbure kitari icyo tucigira hafi hafi ni iki gituma mm. igitoro kibura mm. igituma rero igitoro kibura n'ibyo n'ibyo nari nteje kuvuga ni uko leta itegerezwa guharura by'ukuri amahera yayo ukuntu akoreshwa n'amabike baba barashizeho bakaraba yuko amahera bari bapanze nko mu mwaka uheze yakoreshejwe uko yategeza gukoreshwa so biragoye cyane kubona nk'akarorero nk'uko muri ko murabivuga ibido y'igitoro ngo igugwa ibihumbi amajana atanu umuntu mu kwiyunguruza avuye ngaho muri vire agenda mu kosha ngo ibihumbi mirongo ine hanyuma eh, ikabisa abandi ndetse bakagerageza ehe dufate nk'akarorero menya mhm. nk'ubu tuvuga yuko mu nteguro ya leta ivuga yuko eh, muri demire karande uburundi azuba ari igihugu kiri mu nzira novuga y'amajyambere amademire suwa sante igihugu kiri deverope iteye imbere yusi hmm. yesi none reka reka dufate akarorero muri demire demire karante dusigaje imyaka cumi n'itanu abantu bisunze umugambwe hari abantu benshi bakunda igihugu umugabo atarabasendera efudede bariho donje abo bantu nibabarondere hanyuma bakorane donje bamaze gukorana igihugu gizotera imbere medali musoze urabe mhm. ubushinwa uko bwabaye develope eh, ibindi bihugu byose uko byabaye develope ukuntu babaye develope ni gute uza gusanga baragenda muri ibyo bindi bihugu byaba biri develope bakagenda batandukanye imice itandukanye mm. hanyuma apure taranta apure taranta karanta ba bantu bagaca bagaruka mu gihugu cyabo mu madomene atandukanye bagaca baza gukopera bakuye hariya bakaza bakopera none mu burundi hoba hariho ikintu kiriko kirakwega abantu ku buryo abo bantu bari hanze ko tubona muri diaspora vema naho ari leta fesiteri iriko ikoresha abandi mm. niyisunge ikintu cy'umugambwe gusa niyisunge abantu babishoboye n'icyo gihe nibamara gushyiraho abantu babishoboye bizogabanya igipfurire bizoduza iterambere ingoga na n'ingoga atari uko ni eme nkumbura w'imana izotiza amagara muzobibona muri demire karandisi kera nyuma y'imyaka cumi n'itanu n'imikeya tuzohashika wanashaka dusanga n'amabarabara adakwiye n'amazi adakwiye n'amatara adakwiye oro ibyo bintu bitatu nibyo fondema y'iterambere murakoze murakoze murakoze zeno ndayisenga ipretoria muri Afurika yepfo mahoro neza mhm, ni inda twakwimuherereye hehe alo turabumva ni inda twakwimuherereye mwakuwe na bizoza ari mu gihugu cya kenya eh, ni amahoro ga bizoza cya nayirobi bizoza ni amahoro i nayirobi kenya sangwa ikaze ramutse umutumire mu bimaze gukorwa yatubwiye yuko ubushaza bwakorotse ibeyi n'ibindi mm. ariko yatubwiye n'ibindi bitarakorwa kumbure ibyo ndabimushimira mhm. hanyuma jewe icyo nagomba gushima ahanini ndashima cyane ikintu yavuze eh, kuri segiteri do redikasiyo Mm. yavuze yuko nyabuna atagihugu gitera imbere mu gihe mu gisata c'indero hadashigwa inguvu zikomeye kugira ngo turonke nk’abahinga mm. bakomeye mu bya ekonomi eh, no mu bisata byose bitandukanye kugira ngo bashobore kutwiga muri ibyo bisata uko igihugu cyotera imbere mm-hmm. eh, hanyuma ikindi nkenguruka ni uko eh, yatwitavye uno munsi ari umuntu ahagarariye ishyirahamwe rigwanya ibiturire oricom ariko kimwe gusa nagomba gusaba radiyo isanganiro mhm. hanyuma nimwatumira nk'umuntu nk'uyo muzohore mudutumirira n'ababa baserukiye leta eh, nk'abashyikiranganji bagejwe ibi bisata bijyanye n'ubutunzi ibisata mhm. bijyanye eh, n'ibitoro eh, uburimyi n'ibindi kugira ngo tubabaze utubazo tumwe tumwe cyangwa tugire icyo tubaterereye mhm. mu byiyumviro jewe rero ahanini nza guhagarara Eh, kuri nk'ibi bintu bijyanye na taransiporo mhm. ku bintu bijyanye n'ibitoro kuko nibaza yuko mu gifaransa ni nk'ibyo ni ukwita moteri di developuma mm. eh, ntibikunda ko eh, naho yavuze kubushaza ubushaza bwoba bwarakorotse ibeyi ngira ngo kumbure mu kayanza ibiraya bikaba byarakorotse igiciro mugabo kugira ngo umuntu ari bujumbura ibyo biraya bishobore kumushikira cyangwa uri gitega uri mu rumonge murumva atagitoro gitoro kihari ko bidakunda hmm. uno munsi rero ikibazo tugomba kwibaza ni kubera iki mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi mu buseruko mu bumanuko mu buraruko ibihugu bidukikuje byose birafise igitoro hmm. mbega twebwe bigenda gute ko tubura ikintu kiri ku birometero bikeyi cyane ngaho muri congo aho hirya muri tanzania aho hirya mu rwanda kikahashika kandi nabone batacimba mugabo twebwe tukakibura inyishu yatanze yavuze yuko ikibazo cy'igitoro ahanini gihagaze ku bijyanye n'amadovize hmm. ngaha rero tuba tugaruka tukibaza mbega ni gute igitoro amadovize eh, amafaranga mvamakungu abura mu gihugu cy'u Burundi mbega kugira ngo aboneke bigenda gute hmm. rero hari ibisata bitatu jewe mvuga bituma amafaranga mvamakungu aboneka mu gihugu hariho ivyimburwa mu gihugu Eh, ibyo tufise eh, injabuka amazi bishobora kujabuka eh, bigashogwa mu bindi bihugu mu kugaruka rero bigaheza bikazana ayo mafaranga mvamakungu hmm. jewe ndibuka ku ntwaro za kera wanashaka zari intwaro zitaba zashyizweho mu nzira ya demokarasi intwaro twita ko ari iz'igitugu ariko hariho ingingo zafatwa Mhm. ku buryo umunyagihugu wese yategerezwa gukorera ikawa hari ikirorina ibi eh, gupompa ikawa eh, gusasira ikawa eh, icyayi n'ibindi biterwa ah, njabuka amazi mm. cyari ikintu leta yari yarafashe mu minwe icyo ni kimwe ikindi kigira kabiri hariho ibihugu bifasha banki mondiyale nta gihugu cy'ikinyafurika gishobora kwikwiza muri bije nasiyonale ngo bashobore kwikwiza bonyine ntiturahagera ngaho mm. none uno munsi ni kubera iki ibyo bihugu byahora bifasha uburundi mu ntwaro z'agahotoro mugabo uno munsi turi mu ntwaro tuvuga ko ari intwaro ya demokarasi hariho imigenderanire myiza n'ibindi bihugu none uno munsi iyo migenderanire habuze iki bimeze gute uno munsi nari numvise nyimba rejo hafashwe ingingo y'uko n'imodoka zijya muri tanzania zikaza zanyoye agatoro izifashwe ni ingorane hari izo numvise ngo zishika ijana zapfungiwe mu gihugu cya kongo kubera ko zagiye kuzanayo igitoro ngo ntimuhirahire muzane igitoro mu burundi kandi muri ubwo burundi atakiriyo mbega mwene izo ngingo abategetsi bazifata baba biyumviriye gute mm, musozera bizoza ego mbega hokogwa iki kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi busubire kuba eh, bwiza hanyuma ikibazo cy'ubutunzi gitorega umuti eh, nahoze nibaza ntimbega nk'ubu gaburiyeri rufyiri hariya matongo nyimba afise y'imirima akaba afise umurimyi yatumyeyo ati ndabiriye imirima umwaka umwe imyaka ibiri itanu cumi cumi n'itanu mirongo ibiri n'itanu akaguma atamwimbu abona araheza akaca abigenza gute abarundi ntibace ubwenge ntibakanure nta kindi gishoboka nyimba hari indongozi twatumye kuturabira zikaba ziteko zirabikora neza nta kindi gishoboka nimuze tubicishe mu nzira nziza dutuma abandi bakozi badukorere muri iki gihugu kuko ntibishoboka ntibyumvikana yuko igihugu cyujya muri situwasiyo nk'iyo kirimo mu gihe ibihugu bibanye bitigeze biba bisumba uburundi byo by'igitoro baravoma ibigendanye imeze neza ni ikibazo dufise ni leadership mm, urakoze bwana bizoza nagomba nibadize gake gushira imbere ko nsozera mm-hmm. umukuru w'igihugu yama yasemereye akavuga ingomero zaririwe amafaranga akavuga hana hariya mugasemerera abasuma bakaboneka bakamenyekana mbega ni bangahe bamaze gufatwa mm. abo basuma barasumbye inguvu umukuru w'igihugu yama ariko arasemerera ararira abo nyimba batarava muri leta ni nk'ituza mu muzinga inzuki ni ngombwa zizohona nta butunzi buzoboneka leta icyizera abantu b'abasuma kandi bakiba ntibahanwe hmm. ntibareke mu kwizera abahinga boduhagararira mu bisata bitandukanye kubasaba ikarata y'umugambwe hmm. nibabasaba icyo bashoboye mu maposte tekinike si ngombwa ngo haje abanyamugambwe ni haje ababishoboye ndashimye n'intumbero mwari ikiganiro murakoze cyane david ego jewe rero nanjye nagira ngire icyo nshikirije ku kiganiro cy'uno munsi yego urafite iminota itatu david murakoze kandi miriwe mishije jewe mvuye mu karere hmm. ariko nasanze mu burundi abarundi bari eh, kuri tere bari ku kibuga basigaye baranywanye bimwe bishimishije hmm. ikindi nacyo ni uko nabonye yuko nk'uko mutumira bivuze mhm. abarundi mu gihugu bari bari ku kivi eh, imisozi irambaye imisozi irashajije nicyo gituma yanavuze yuko ni eh, n'amabere y'ibiryo ariko aragabanuka mhm. uko n’ukuri nyako kabisa ikibazo kiduhanze nk'uko byavuzwe ni ikibazo cyo kwiyunguruza bivanye n'uko igitoro kitaboneka mm. nashoboye kwibonera ya mirongo y'abantu benshi batonze barindira igitoro nashoboye kwibonera ya mirongo y'amabisi n'imiduga yo kwiyunguruza itonze ku masitasiyo irindiriye igitoro nukuri ivyo navyo ni ibintu biteye agahinda kubona umuntu atonda umunsi iminsi ibiri iminsi itatu arindiriye igitoro naho nyene rimwe na rimwe kirongo birababaje cane mhm. ubwo rero niho nagomba nsubire ntere akamo leta leta turafise nyenicubahiro umukuru w'igihugu twitoreye turafise eh, leta bakorana turafise inama nkengo z'amateka inama nshingamateka abo bose barafise uburenganzira bahabwa n'amategeko kugira ngo bakore ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu turonke ibyankenerwa mhm. ikibazo rero nibaza ni habuze iki kugira ngo bakore ibyo bemerewe n'amategeko kugira ngo ibi byankenerwa biboneke mm. musigaje amasegonda mirongo itanu david hari untanguriye avuze yuko mu karere kose ukuyemo Burundi igitoro kiboneka mm. jewe n'ukuri hari ikintu numva mu mutima iyo ko ndaja muri ivyo bindi bihugu mbona igitoro cisesa banywa banywesha ko bashatse ariko kote y'iwacu atakiriyo ubwo rero jewe ndateye akamo ndateye akamo indongozi mhm. nimudufashe nimudufashe kora ibishoboka vyose mwabwa n'amategeko byose muhabwa munabitega turonke igitoro igitoro nticaboneka n'ukuri ibindi byose bizokurikira muri aka mhm. kanya gake mu mpande nagomba ngeze mpereze ngaho nabimfuriza umunsi mwiza murakoze murakoze cyane david yotawa muri canada gabriel dusigaje iminota bambwiye ko atawuri ko reka tubandanye ariko hagiye umuntu baci bamudushirira ko muri make mugire icyo mushikirize kuri bano batumire eh, batatu Afrika y'Epfo Kenya ngira mvuge kuri bose sinivyo bakunda reka mvuge kuyu eh, wa wa Afrika y'Epfo na nabivuze zeno eh, mugabo reka mvuge kuyu bizoza muri Nairobi mhm. bizoza hamwe na David saa sita saa ngapi kubera nibafata ingingo umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu ujejwe ubudandaje n'abandi abantu bose ntibabashire ku kivi uwo basanga mu kabare simvuze ngo babashure babashyira mu kivi ikihe eh, abenshi baba bariko bajya utwabo oya siko bigenda mm. burya burya nta muntu agira ivyiwe mm. icyo bagihurize ko bose nzi no kigarukako ikindi bavuze nagomba gutera kwa kamu diaspora mhm. abarundi ba mu mahanga cyo ndi muri bo nashyitse ku w'imana mhm. eh, mu bintu jewe nabonye haba uno munsi cyangwa ejo hari ikintu avuze gikomeye cyane mhm. abarundi urabye ngaha aya barafise ubumwe bamenye yuko bagomba gufata neza aba diaspora Eh, babafate neza abantu baba mu mahanga kandi leta yarabitanguye kuko yarabashiriyeho igisata mhm. mugabo ntibabafate neza kuko nk'ubu hari imanza nyinshi cyane mu butungane zingene barenganywa jene mhm. mu bantu babikurikira babakurikiranira ibintu rero icyo kintu leta ikora ibishoboka byose urumva yuko ku mwaka binjiza miliyoni ijana mugabo urabona ikibazo c'imiti ikibazo ca matière première no kuvuga bijya bintu bikora mu muri za brasserie mm. muri za OTB mu ahandi hose bijya bijya matière première nibikoresho biva mu hanze kugira ngo amahingurira akore nibarondere bafatanye nabajye bafashanya leta irondere ideni ry'ama miliyoni amajana umukuru yaratanze intumbero hari inzego zibijejwe zibirizwa kubikora zigomba kubikora nukuri umuntu ari mu kibanza aciyiwe wenyine niyikure avuga ati jewe nukuri ibi bintu ntavyo nshoboye reka nje uwundi erega erega niyo ni courage nubwo nubugabo mm. eh, eh, rero mu cyama cyokogwa nivyo mvuze intwari bereye gusaba ideni gukorera ku mugaragaro gukoresha abahinga murakoze reka ngire ko ndabashimira wakoze Gabriel ku kanya mwaduhaye mwumvise ko n'abatumire bagushimiye hama n'umwaka mwiza wa 2025 murakoze cyane kandi nizera neza yuko tuzoronka tuzabwira evaluation nko twabivuze y'iminsi cyane kandi ndazi bizogenda neza kuko eh, turafise icizero je namana icizero ego reka nshimire mwebwe mwese mwari ko muradutega biri yakoze zeno ndayisenga muri Afrika y'Epfo yakoze bizoza mu Nairobi muri Kenya yakoze na David Otawa muri Canada reka nshimire François Kimana na Alphonse Alphonse eh, bibona imana bari mu nako ni Alphonse kubw'imana bari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro ya Medar niyo nkuru ibihe byiza aho muherereye naho kuwa mungutsa ndi Brussels mu Bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona